Rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam Svi moji sljedbenici će ući u džennet Osim onih koji to ne htjednu Neko reče Ako to neće Allahu poslaniće Ko mi se bude pokoravao Taj će ući u džennet Ako mi se suprostavi Taj neće ući Odgovori on Studio Tauhid Islamska omladina Beč وأني إذ أكاتمها شحيح ويعلم أنني Obzirom da je strast, dakle, da preko strasti šetan djeluje, djeluje na čovjeka i prilazi čovjeku preko strasti, insan treba kod sebe da izgradi osjećaj da je on u stalnom sukobu sa šeitanom. i da kod sebe izgradi veliku želju da tog svog neprijatelja porazi. نظارته وجاف به القريح وأظلمت الحياة بناظريه وصوحت الأزاهر والسفوح وماذا قد استوديو التوحيد Islamska omladina Beč. متفائل واليأس بالمرصاد متفائل بالسبق دون جياد متفائل رغم القنوط يذيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد متفائل واليأس بالمرصاد Rekao الله Allahu محمد صلى الله عليه وسلم Prenesite od mene makar jedan ajet. A rekao je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, ako govori ljepše od onoga koji poziva Allahu i dobra djela čini i govori ja sam doista musliman. Studio Tauhid Islamska omladina Beach رغم الجراد جل الحصاد متفائل يا قوم رغم دموعكم إن السماء تبكي فيحيى الوادي والبحر يبقى خيره Dakle, da to ima na umu. Udovoljavanje strastima i prepuštanje strastima jednostavno čini ljude poniženi. Kako? Udovoljavanje jednoj sitnoj strasti čovjeka sprečava, sprečava i kako mu zatvara mnoga vrata hajra. Prednji budu zatvoreni. Kako ga ponižava? Kako ga sramoti? sramotom koju ne može oprat nikad više. فغدا سنسمع منطقا لجمادي فدعوا اليهود بمكرهم وذيولهم نمل يدب بغابة الأساد متفائل بشرى النبي قريبة فغدا سنسمع منطقا لجمادي Osim toga čovjek mora imati na umu da strasti se ni sa čim nisu pomiješali, a da to nisu pokvarili. strast se ni sa čim, požuda se ni sa čim nije pomiješala, a da nije to pokvarila. To je isto ko neka kiselina koju u što god ubaciš, odmah se pokvari. Tako ako strast se pomiješa sa ilmom i naukom, u što se pretvori? U bidat novotariju, u stramputicu. نارا من الإلحاد قسما لمن أسرى بخير عباده وقضى بدائرة الفناء لعادي فاقتله طاهر تربة Nemaju ljudi vremena da razmišljaju o sebi, o tome ko su, šta su, što su na ovom denjalku i o tome da se sjeti da će umrijeti.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 Radi se o strastima strast ili heva strast je zapravo naginjanje nefsa naginjanje nefsa prema onome i prema nečemu što mu odgovara Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio čovjeka sa tim strastima i strasti dakle požuda nije u svojoj suštini negativna nije uvijek negativna Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio u čovjeku strasti da bi održale te strasti njegov život jer čovjek da nema potrebu i želju za jelom ne bi jeo da nema potrebu i želju za pićem, ne bi ni pio. Prema tome ne bi ni živio. Osim toga da nema potrebu i strast prema ženama, ne bi ne bi bilo potomstva, jel tako? Na taj način bi se ukinuo ljudski rod, jel tako? Zato je Allah subhanahu wa ta'ala dao te strasti. Međutim, obzirom isto tako bilo koja druga strast recimo ljutnja ljutnja je isto tako strast koja je, je data da čovjek održava svoj život na koji način jer se jer ga ljutnja nagoni da odbije od sebe ono što što mu šteti je tako što, što ga ezijeti i uznamirava. I onda se naljuti i brani se od onoga koga napada, je tako? Da nema toga, bio bi hladno krvan na, na sve napade, je tako? Ne bi odgovarao na njih. Međutim, obzirom da ljudi, vrlo malo, mali broj ljudi, toliko mali da, da možemo slobodno reći da da, da skoro da ih i ne ima, zastaje kod ove granice strasti. Znači, zastaje kod dijela onoliko koliko mu treba, zastaje kod pića onoliko koliko mu treba, zastaje, znači, kod ove granice udovoljavanja svojim strastima i zato što većina ljudi prekoračuje sve granice u, u, u tim strastima, zato Allah subhanahu wa ta'ala nigdje u Kur'anu a ni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nisu spomenuli u hadisu nisu spomenuli strasti a da ih nisu osudili a da ih Allah subhanahu wa ta'ala nije osudio i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem gdje god su spomenute spomenute su strasti u negativnom kontekstu zato što ljudi uglavnom u tim strastima pretjeruju osim osim kad se spominju strasti koje su u dakle poklapaju se sa onim sa čim je došao šerijat. Poklapaju se sa onim sa čim je došao šerijat. Tako kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taban lima jitu bihi hatta yakuna hawahu taban lima jitu bihi Znači, neće niko od vas vjerovati dok njegove strasti, njegov heva, ne bude slijedio ono sa čim sam ja došao. Znači da mu se strast poklopi sa onim sa čim sam ja došao. Dakle, isto tako, ispunjavanje strasti u okviru šerijatski dozvoljenog okvira, dakle, u okviru onoga što je, što je postavio šerijat, nije pokuđeno, kao što kaže poslanik sallahu alaihi wasallam, da čovjek kada priđe svojoj ženi ima za to nagradu pa su ashabi začudili Allahom poslaniku sallahu alaihi sallam zar kaže zadovoljava svoje strasti a bude nagrađen pa je poslanik sallahu alaihi sallam rekao a zar ne vidite kad bi to učinio na haram način dakle učinio sa onim sa, sa kim mu to nije dozvoljeno nekim drugim mimo svoje žene zakonite žene zar ne bi bio kažnjen dakle samo su u ovom kontekstu spomenute strasti da nisu osuđene. Samo u ovom kontekstu. U svakom drugom kontekstu na svim ostalim mjestima spomenju se strasti i osuđuju se. Šta je u stvari strast? Na arapskom heva strast zove se zato što se za njom čovjek povodi. Heva je u stvari heva atmosfera, je li tako? Zrak. Hava tako? Heva, na arabskom se kaže heva. Ona čini čovjeka da za njom lebdi. A kad lebdi, kad je u zraku, šta to znači da je lebdi? Lebdi. Ste li razumili? Dakle, to je požuda, požuda, znači čini čovjeka da je kao perka u zraku, lebdi kad se povodi za svojim strastima. Zato se zove požuda. Ta strast čovjeka navodi da zadovoljava ta, ta kratka zadovoljstva, iako iza njih slijede bolovi i patnje. Nego ta strast, ta požuda čini čovjeka da leti i žuri da, da joj udovolji ne razmišljajući, ne razmišljajući o onome što slijedi iza toga. Jer često iza udovoljavanja tih strasti koje su na dohvat ruke slijede velike muke i belaji iza toga. Iza toga. Međutim, onaj ko se povodi za svojim strastima i ko se prepusti svojim strastima, on jednostavno ne može, ne ima snage da razmišlja o tome šta, šta slijedi iza i zato se upušta i prepušta svojim strastima. Allah subhanahu wa ta'ala je da bi čovjek se održavao pred svojim strastima dao mu više stvari. Više stvari. Jedna od tih stvari je ta njegovo, njegovo ljudsko dostojanstvo. Njegovo ljudsko dostojanstvo. Ono treba čovjeka da održava dakle da, da to ljudsko dostojanstvo ga sprečava da udovolji svakoj strasti da odvaga da odvaga čemu će udovoljiti a čemu neće s druge strane Allah subhanahu wa ta'ala mu dao, je dao razum isto tako razumom da odvaga šta od strasti će, kojoj strasti će udovoljiti kojoj neće kojoj smije udovoljiti kojoj ne smije koja mu je dobra a koja mu je štetna dao mu je razum i povrh toga svega i najvažnije što mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao čime će odvagat između svih izazova i strasti i požuda je vjera je vjera vjera koja će mu regulisati i kojom ako se rukovodi neće zapadati u one strasti koje će mu, koje će mu naškoditi zato vidimo da malo dijete kad vidi nešto ono to hoće. Zašto? Zato što nema razuma da odvaga čemu treba udovoljiti, čemu ne treba. Malo dijete. Ono bi udovoljilo svemu, šta god mu um pane. E tako ko malo dijete koje je bez razuma, što bi udovoljilo svemu što mu naumpade i ostario čovjek koji nema vjere, isto se tako ponaša i udovoljio bi svemu svemu što mu njegov nefs što mu na umpadne što mu na umpadne tako isto oni koji izgube obraz i nemaju ljudskog dostojanstva isto tako nemaju tog kontrolora nemaju nikakve dakle nikakog regulatora ničega što će ih naštimat da od strasti udovoljavaju ono što, što im koristi a izbjegavaju ono što im šteti bujro E, takve stihove ovaj, možda je dozvoljeno citirati. Jeste. Taj. Znači, to je takav je odnos čovjeka naspram njegovih strasti. Obzirom da je Allah subhanahu wa ta'ala iskušao insana mimo ostalih bića strastima, s jedne strane dao mu je strasti, s druge strane dao mu je razum, dao mu je vjeru, dao mu je taj osjećaj ljudskog dostojanstva a s druge strane znači ima strasti i ima šeitana koji upravo na vrata strasti napada čovjeka kao njegov otvoreni najveći neprijatelj upravo zbog toga je jako bitno upoznati načine i metode i mogućnosti na koji način sve čovjek može da se obuzda i šta sve treba da koristi da se obuzda pred, pred tim strastima pred tim strastima i izazovima pogotovo danas kad je ljudski život ljudski život sve više ispunjen pozivima ka tim strastima, reklamama gdje, gdje se što više nastoji razvit potrošačka navika kod insana da bi što više trošio i što mu treba i što ne treba i u ovom svijetu fitne i kad je vjera potpuno zanemarena jako je bitno i vrlo su rijetki oni koji se uspijevaju obuzdati zato je jako bitno imati na umu makar par makar par stvari na koji i metoda kojim se čovjek može obuzdati. Prvo, prije svega, najvažnije je da čovjek ima čvrstu volju. Čvrstu volju. Čvrstu volju da, za, da se zaštiti od strasti. I da zna da su te strasti štetne. Da jednostavno bude ljubomoran prema sebi. Ljubomoran prema sebi. Da zna da su mu strasti štetne. A onaj koji ljubomoran prema sebi čuva sebe, neće se upuštati u ono što mu šteti. S druge strane, da čovjek se odgoji, sam sebe odgoji na saburu, da se odgoji i da bude saburli i da bude spreman da guta gorčinu tog sabora. Gorčinu tog sabora pred tim strastima. Dalje, da ojača svoj svoju duhovnu snagu svojom vjerom Kur'anom sunnetom riječima Allaha subhanahu wa ta'ala i riječima poslanika sallahu alaihi wa sallam zatim da čovjek razmišlja o lijepim posljedicama suzdržavanja pred strastima istovremeno da razmišlja o ružnim posljedicama zapadanja i upuštanja u te, u te strasti Zatim da razmišlja posebno da razmišlja o bolovima i patnjama koje ga čekaju koje ga čekaju ukoliko se upusti upusti u te strast i preda se tim strastima i požudama. Zatim da da prednost osjećaju poštenja i dostojanstva i mjesta među ljudima da tome da prednost nad strastima i da tome da prednost nad gubljenju tog poštenja i dostojanstva i gubljenje mjesta među ljudima prije toga da da prednost svom uzvišenom mjestu kod Allaha subhanahu wa ta'ala nad kratkim užitkom nad kratkim užitkom i tu uzvišenom mjestu i taj dobar osjećaj i ugođaj da da njemu prednost nad onim kratkim užitkom i nad bolom i patnjom koji ga čeka nakon udovoljavanja tim strastima. Obzirom da je strast, dakle, da preko strasti šetan djeluje, djeluje na čovjeka i prilazi čovjeku preko strasti, insan treba kod sebe da izgradi osjećaj da je on u stalnom sukobu sa šetanom. I da kod sebe izgradi veliku želju da tog svog neprijatelja porazim. Da porazim. Jer mi danas pred svojim neprijateljima, šta nam je najveća želja pred njima i u odnosu na njih? Da ih porazimo, da im nanesemo štetu. Je tako? Tako isto treba da se odnosimo prema šeitan. Najveći cilj nam je da mu napakostimo. A da nam najveća i najodvratnija stvar bude da mu udovoljimo. Da mu udovoljimo. Inače, šerijatski zahtjev je da se neprijateljima neprijateljima napakosti. Allah subhanahu wa ta'ala kaže za one koji su izašli sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam u džihad ولا يطؤون موتيا يغيظ الكفار ولا ينالون من من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح neće doći ni na jedno mjesto niti će išta od koji će, dakle, neće doći ni na jedno mjesto na kojem će razljutiti neprijatelja. Neće doći ni na jedno mjesto kojim će razljutiti neprijatelja, niti će išta od neprijatelja pretrpiti, a da im Allah subhanahu wa ta'ala zato ne upiše dobro djelo. Znači, da napakostiš svom najvećem neprijatelju šeitanu, time što ćeš zastat kod Allahovih granica i odupriti se strastima, nećeš to učiniti da te Allah subhanahu wa ta'ala ne upiše za to dobro djelo dobro djelo i to će najviše razljutiti razljutiti šeitana Allah subhanahu wa ta'ala želi da se kafiri nevjernici i neprijatelji Allaha subhanahu wa ta'ala da se naljute da ih ljuti želi da ih isprovocira isprovocira i naljuti kao što kaže kad govori o ashabima i njihovom primjeru i njihovom primjeru da su kao klica koja šta li gida bihim al kufar da bi vjernicima Allah subhanahu wa ta'ala razljutio nevjernike li gida bihim al kufar da bi Allah subhanahu wa ta'ala vjernicima naljutio nevjernike Allah subhanahu wa ta'ala vjernicima naljuti njihovim držanjem dostojanstvom i ponosom ljuti i naljuti nevjernike Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o hijri upravo upućuje na to pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا onaj ko učini hijđru na Allahovom putu naći će da je zemlja prostrana prostrana pored svojih neprijatelja dakle bez obzira na njegove neprijatelje bez obzira na njegove neprijatelje i svakako oni neprijatelji koji su htjeli da ga unište i napakoste im on kad učini hijđru time šta naljuti, naljuti i još više napakosti svojim, svojim neprijateljima čovjek da bi se branio isto tako pred svojim strastima mora imati na umu ono što smo govorili pri akšama radi čega je stvoren radi čega je stvoren da li kao životinja da se naslađuje ili da obožava Allah subhanahu wa ta'ala. Kakva je njegova uloga? Kakva je njegova uloga? Da li kao životinja da živi da bi jeo ili da jede da bi živio? Ili da jede da bi živio? I tako dalje. Zatim, da Allah da, da čovjek ne dozvoli sebi da upadanjem i povođenjem za strastima da ga Allah subhanahu wa ta'ala time spusti ispod svake životinje kako čovjek bude ispod životinje kad se upusti u strast zato što se upušta u ono što mu šteti što mu šteti svjestan je da te strasti kojima udovoljava da ga uništiše da mu nanose bol i patnju i nesreću nesreću mu donose a on i dalje za njima još više trči još više trči ne bil našu zadovoljstvo a samo veću nesreću nađe dok kod životinja i time je on gori od životinje kako? jer životinja ne postupa tako životinje je Allah subhanahu wa ta'ala dao osjećaj da ona od strasti prepoznaje jednostavno ono što je koristi i ono što je šteti i ono što je koristi uzima a ono što je šteti ne uzima. Ne uzima. Ona sama to prepoznaje. Allah subhanahu wa ta'ala joj je dao tako. Kad čovjek to ne prepoznaje, on pada, pada ispod nivoa, spušta se ispod nivoa životinja. Zatim, da čovjek razmišlja prije nego što zapadne u neku od tih strasti da razmišlja o posljedicama da razmišlja o posljedicama o kobnim posljedicama te strasti. Onaj ko želi da ode u kafanu, da pije alkohol, treba da razmisli šta će se desiti poslije toga. Treba da se sjeti svog stanja i situacije nakon toga. Što to on čini? Što želi da ode tamo? Da nađe neko zadovoljstvo. Ali prije nego što bude i razmišljio o tom zadovoljstvu da razmišlja o onome šta ga čeka iza toga kakav će on izgledat poslije toga onaj ko želi da ode da kocka da kocka da sebe zamisli odmah da se sjeti šta ga čeka nakon nakon tog kockanja i nakon tog kratkog kratkog užitka Dakle, da, da, da čovjek se skoncentriše, da se ne skoncentriše na trenutak užitka, nego da se skoncentriše i da razmišlja o trenutku kad završi taj, kad prestane taj užitak. Šta će biti onda? Kako će njegovo stanje i situacija izgledati, izgledati poslije toga? Zatim, da bude čovjeku i mu'minu, vjerniku, ispod niženja, da se pokori šeitanu da klekne i podlegne pred svojim neprijateljem da mu bude to najveće najveće poniženje osim toga da mu bude prisutno i da se sjeti i poniženja koje će doživiti pred ljudima pred ljudima da se sjeti svog poniženja koje će doživiti ukoliko se ne pokaje od tih strasti i od tih grijeha kad dođe pred Allaha subhanahu wa ta'ala i kad bude ponižen na nos trmoglavnja u džehennemsku vatru dakle da to ima na umu da to ima na umu i da vidi kako udovoljavanje strastima i prepuštanje strastima jednostavno čini ljude poniženim kako udovoljavanje jednoj sitnoj strasti čovjeka sprečava sprečava i kako mu zatvara mnoga vrata hajra prednji budu zatvorena kako ga ponižava kako ga sramoti sramotom koju ne može oprat nikad više kako udovoljavanjem jednoj kratko, jednom kratkom užitku vrlo kratkom užitku čovjek izgubi čovjek izgubi ono što je izgrađivo godinama ono što je izgrađivo i gradio godinama od svojih dobrih dijela od svog mjesta kod Allaha subhanahu wa ta'ala od svog mjesta među ljudima i dostojanstva da se sjeti i razmisli o tome. Zatim, da čovjek vaga između tog kratkog užitka i svoje vjere. Šta mu je preći? Šta mu je preći? Ljudsko dostojanstvo i njegova vjera ili taj kratki užitak? Ili taj kratki užitak? Šta mu je preći? Da brzo odvaga. Da brzo odvaga. Tako imamo primjer, imamo primjer, jedan od munafika Jalas ibn Suvejd je kad je ostao iz bitke na Tebuku kad je ostao iz bitke na Tebuku rekao ako je ovaj čovjek misleći na poslanika sallahu alaihi ve sellem dakle ako on govori istinu i ako istina ono što on govori mi smo gori od od magarata tu njegovu priču je čuo Umeir ibn Sa'd njegov najveći prijatelj i ahbab kad je čuo šta je rekao Dželas obratio mu se i rekao jo iz ovog primjera vidimo kako je kako su sahabi odmah vagali između svoje vjere između svoje vjere i suprotne stvari i onoga što, što uništava njihovu vjeru kad je Umeir čuo šta je rekao Dželas kaže vallahi ti si mi najdraži čovjek među ljudima ti si moj najveći prijatelj i najteže mi je da ti nanesem bilo kakvu štetu bilo kakav ezijete da doživiš od mene to mi najteže pada međutim kaže to što sam čuo to što si rekao ako kažem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem osramotit ću te i nanijet ću ti jezijet a ako prešutim propašće mi vjera propada mi moja vjera ako prešutim to što si rekao propada mi vjera Wallahi kaže vjera mi je preča od tebe i onda je otišao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao šta je pa kad je se ovaj zaklao da to nije rekao Allah subhanahu wa ta'ala objavili ajete يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر بعد إسلامه Zaklinju se Allahom subhanahu wa ta'ala da nisu rekli, a rekli su riječi kufra nakon, nakon vjerovanja. Dakle, ovako treba postupati. Svaka situacija, aha, odmah odvagaš. Dođeš malo iskušenje, počneš se dvoumit. Da odmah kažeš, šta je meni preći? Ovo kratko naslađivanje, neka kratka slast ili moja vjera ili moja vjera i da čovjek se brine za svoju vjeru da vodi računa o svojoj vjeri to je sigurno jedan od načina da zatvori da se suzdrži pred strastima dakle vjernik se ne smije ne smije poniziti pred svojim neprijateljem pred šeitanom i pred svojim strastima Osim toga čovjek mora imati na umu da strasti se ni sa čim nisu pomiješale, a da to nisu pokvarile. Strast se ni sa čim, da se ni sa čim nije pomiješala, a da nije to pokvarila. To je isto ko neka kiselina koju u što god ubaciš odma se pokvari. Tako ako strast se pomiješa sa ilmom i naukom, u što se pretvori u bidat novotariju u stramputicu jel tako kad se strast pomiješa sa naukom odma odma pokvari tu nauku odma taj ilm prestane vrijed ništa ne vrijedi ako se strast i požuda pomiješa sa zuhdom znate šta je su, zuhd skromnost, sustezanje od dunjaluka. Međutim, kako se strast i požuda može pomiješati sa sustezanjem od dunjaluka? Može. I kad se pomiješa, u što prerasta taj zuht? Prerasta u rija. Prerasta u rija. U nifak. Prerasta u nifak. Isto tako, Allah subhanahu wa ta'ala, kad nekome da vlast, ukoliko se sa tim blagodatu i vlašću pomješta njegova strast u što ga pretvara u zulumčara u zulumčara ga pretvara zatim ako se postavljanje i upravljanje ljudima i biranje namjesnika pomješa sa strašću onda to izlazi u prevaru u hijanu, u iznevjeru jer se stvar muslimana povjerava onima koji je ne zaslužuju jer se ti emiri i namjesnici postavljaju prema prema strastima. Znači, nema ovo samo neki primjeri, ovo samo neki primjeri, nema ni jednog ibadeta, ibadeta koji ljudi obavljaju, a da ako se sa njim pomiješa strast, da, da ga ne učini, da prestaje time biti ibadet prestaje time bit ibadet poznato vam je slučaj priđa se da je Ali radijallahu anhu s jednim od židova koji ga izazivu se sukobio i kad ga je Ali radijallahu anhu oborio na zemlju ovaj ga odozdu gledajući pljuno I onda kad ga je pljuno, Ali radi Allah Hanu ga, ga ostavlja i odlazi od njega. Pa su ga pitali, čudna stvar, kako si ga baš tad ostavio, kad si bio potpuno u mogućnosti da ga dokrećiš? Kaže, naljutilo me to. Naljutilo me to. Pa sam se bojao, ako to učinim, da će to biti radi mog nefsa. Radi mog nefsa a ne radi radi Allaha subhanahu wa ta'ala dakle i u ibadetu i ibadet treba da bude otarašen od strasti jer ako to neko radi radi neke strasti onda to prestaje biti prestaje biti ibadet jer ibadet treba da bude sa nijetom pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala zatim da čovjek bude svjestan da je svaka strast zapravo svaka strast jedan veliki prozor ili vrata na koja šeitan ulazi kod njega i pokušava ga savladati. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala jedan od osnovnih od osnovnih uzroka zbog čega ljudi se okreću od poziva poslanicima i poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem spominje strast spominje strast to je jedan od osnovnih uzroka što i većina ljudi danas okrenuta od vjere. Nemaju ljudi vremena da razmišljaju o sebi, o tome ko su, šta su, što su na ovom denjalku i o tome da se sjeti da će umrijeti. Nemaju vremena. Toliko su zauzeti svojim strastima. Toliko su zauzeti svojim strastima. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَأَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَأَهُمْ A ako ti se ne odazovu, znaj da svoje strasti slijede. Znači, ako ti se ne odazovu, zbog čega to nisu učinili? Zato što slijede svoje strasti. Zatim kaže Allahom poslaniku sallahu alaihi wa sallam, upozorava ga da ne bi slučajno slijedio i on za njima njihove strasti وَلَنِ اتَّبَعْتَ هُوَاهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٍ A ako bi ti slijedio, slijedio njihove strasti nakon što ti je objavljeno ovo od znanja ne bi imao ni zaštitnika ni pomagača od Allaha subhanahu wa ta'ala zatim čovjek treba da se sjeti da je Allah subhanahu wa ta'ala one koji se povodi za strastima usporedio sa najodvratnim i najpoganijim životinjama sa najpoganijim životinjama one koji se upuštaju i slijede svoje strasti. Kada se govori o jednom od učenjaka koji mu je dato znanje, pa je ostavio to znanje i okrenuo se prema strastima, Allah subhanahu wa ta'ala ga poredi sa psom. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَوْ شِئْنَا رَفَعَنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ da smo htjeli da smo htjeli mi bi ga njime uzdigli čime znanjem mi bi ga njime uzdigli ali je on se okrenuo prema svojim strastima ali se on okrenuo prema svojim strastima i dakle okrenuo se dunjalku okrenuo se dunjalku وَتَّبَعَ هَوَا i slijedio svoje strasti. Mufesiri spominju da se radi o židovu koji je znao Allahovo najveće ime. Koji je kad se spomene Allah subhanahu wa ta'ala uslišava dove. Drugi kažu da se radi o čovjeku kojeg je Musa a.s. posluo da pozove vladara Medjena u Allahovu vjeru. I ovaj kad je otišao vladar Medijana mu je potplatio ga, kupio ga dao mu nešto od Dunjalka i on je sa tim bio zadovoljan i ostao pa je objavljen ajet a da smo htjeli mi bismo ga njime uzdigli znanjem koje smo mu dali uzdigli ali je on se okrenuo u Dunjalku وَتَّبَعَ هَوَاهُ i slijedio svoje strasti فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ pa njegov primjer je ko primjer psa njegov primjer je ko primjer džukele in tahmil alejhi jelhez ako ga potiraš on dahće ako se okreneš od njega on opet dahće i dalje dahće njegov primjer je kao primjer džukele onaj čovjek koji dođe u situaciju i izazov pred nekim od strasti treba da se sjeti kako Allah subhanahu wa ta'ala sa čim Allah subhanahu wa ta'ala poredi one koji se upuštaju i odmeću i odmeću upuštaju u svoje strasti zatim kada na drugom mjestu kaže Allah subhanahu wa ta'ala ke annahum humurum mustanfira farrat min kasvara kao da su oni uplašeni magarci koji bježe koji bježe pred onim koji ih plaši na ovom mjestu one koji se odaju strastima poredi sa magaradima sa uplašenim magaradima tako se okreću od Allahove vjere kao uplašeni magarci povodeći se za svojim strastima a to su oni koje će pitati koje će pitati dženetlije šta vas je bacilo u sekar kalu lem neku minel musallin nismo bili od klanjača o lem neku nutaimul miskin i nismo miskine hranili i nismo miskine hranili dakle oni koji se povodili za svojim strastima Zatim, svakako oni koji se povode za svojim strastima, Allah subhanahu wa ta'ala neće ih učiniti imamima i vođama vjernika. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahima alaihi salam, inni ja'il kalin nas imama. Ja ću te učiniti ljudima imamom, vođom. Kaže Ibrahima alaihi salam, kale vam min zurijeti, kaže, a od mog zurijeta, od mog potomstva, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, la je nalu ahdi zalimin. Neće moj, moje obećanje obuhvatiti one koji su zulumčari. A oni koji su zulumčari, oni šta? To su oni koji se povodi za svojim strastima, kaže Allah subhanahu wa ta'ala beli tebe alledine zalemu ehva'ahum bi gajri ilm. Ne, nego oni koji se povode za, nego oni koji su zulumčari povode se za svojim, za svojim strastima. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje da se povodimo za onima koji se odmeću u svojim strastima i koji su zulumčari i koji su zulumčari pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تُطِعْ مَنْ أَكْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطَ i nemoj slijediti onoga koji se čije smo srce zaključali i koji se povodi za svojim strastima i koji se povodi za svojim strastima ovdje se spominje više od 50 stvari koje čovjeku pomažu da se suzdrži pred strastima koje je nabrojo Ibn Al-Qayyim al-đauzije ja ću spomenuti još samo neke samo neke koje su bitne kaže da je od slijedjenja strasti da, da je u tome propast za čovjeka kao što kaže Allah poslanik sallahu alaihi wasallam u hadisu thalathun munadžijat wa thalathun muhlikat tri su spasonosne stvari i tri su upropaštavajuće stvari tri su upropaštavajuće stvari kaže dalje fa emma fa emma al munajjat fa taqwa allah azza wa jal što se tiče spasonosnih stvari fa emma al munajjat fa taqwa allah azza wa jal fi sirri wa alaniye spasonosne stvari je takvaluk prema allah subhanahu wa taala tajno i javno i tajno i javno. Dakle, strah i bogobojaznost prema Allahu subhanahu wa ta'ala i tajno i javno. To je prva spasonosna stvar. Zatim, vol qavlu bil haqi fi rida wal ghadab. I da se istina govori i kad si zadovoljan i kad si ljut. Da uvijek istinu govori što je druga spasonosna stvar. Dakle, takvaluk i javno i tajno, istina da se govori i kad si ljut, ljut i kad si zadovoljan, wal qasd fil ghina wal faqr i da čovjek bude umjeren i kad je bogat i siromašan. Da uvijek bude umjeren. Da uvijek bude umjeren. Zatim kaže Allahu poslanik sallahu alaihi wasallam wa ammal muhlikat a što se tiče one tri upropaštavajuće stvari kaže poslanik sallahu alaihi wasallam fa hewa muttaba strast požuda koja se slijesti, slijedi wa šuh muta i tvrdičluk kojem se čovjek pokori. Škrtost kojoj se čovjek pokori. I zatim kaže kao treća i Allah najbolje zna i najopasnija wa وَاِعْجَابُ bi بِنَفْسِ I da se čovjek zadivi sam sebi. Da se čovjek sam sebi divi. Da pomisli mani Arabi kako je on dobar malo smo to spominjali i na hudbi i vidjeli kako upravo u tom trenutku počinje njegova počinje njegova propast obzirom da imam na umu i nijeti da govorim još o nekim stvarima spomenut ću samo ono što mi se čini jako bitnim a to je vezano za hadis gdje kaže poslanik sallahu alaihi wasallam seba'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh sedmorica su koje će Allah subhanahu wa ta'ala staviti u svoj hlad na dan kad ne bude nikakvog drugog hlada osim njegovog hlada kaže poslanik sallahu alaihi wa sallam prvi od tih ljudi imamun adil drugi od tih ljudi šabun naše bi ibadetillah prvi pravedan vladar drugi mladić koji je odrastao u pokornosti Allaha subhanahu wa ta'ala zatim treći رجل كان قلبه متعلقا بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه čovjek čije je srce vezano za mesčit kad iziđe od njega sve dok se ponovo u njeg ne vrati to je treći zatim četvrti rađulani tahaba fillahi fačtema ala dalike wa tafarraqa dva čovjeka koja se zavole koja se vole u ime Allaha subhanahu wa ta'ala na tome se sastanu i na tome se raziđu na tome se sastanu i na tome se raziđu zatim peto ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه i čovjek koji u samoći spomene Allaha subhanahu wa ta'ala pa mu zasuzi zasuze oči pa mu zasuze oči šesto ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله čovjek koga pozove žena lijepa i ugledna a on joj kaže ja se bojim Allaha subhanahu wa ta'ala i sedmi ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما tunfiku jeminu. I čovjek koji udjeli sadaku, tako da ne zna njegova ljevica šta je udjelila desnica. Kad posmatramo ovih sedam ljudi koji će imati tako visoko mjesto na dan kada se oni koji su ogrezli u strastima budu kupali u svom znoju neki čak i do ušiju i neki će se gušiti u svom znoju koji se upuštali u svoje strasti vidjet ćemo da je Allah subhanahu wa ta'ala izazeo ovih sedam i oni će uživati u, u blagodati i rahatluku zbog čega ovih sedam zbog čega baš ovih sedam zato što sve i jedan od ovih sedam je zastaju pred svojim strastima nije suzdržavao se pred svojim strastima. Imam Adil, pravedni imam, pravedni vladar, što? Kad mi je Allah subhanahu wa ta'ala dao vlast, mogu ju dovoljiti svojoj strasti i biti nepravedan. Ali se suzdržu. I kolika je veličina tog suzdržavanja i ostajanja na pravdi, vidi se po rezultatu. Allah subhanahu wa ta'ala mu daje počast i stavlja ga u hladu štiti ga mimo ostalih ljudi. Zatim, mladić koji je odrastu u pokornosti i ibadetu Allah subhanahu wa ta'ala. Zašto mladić? Zato što je pun snage, energije i poleta i može udovoljavati svojim strastima, ali je odrastu u pokornosti Allah subhanahu wa ta'ala. To nije mogao ni zašto nikako drugačije osim da ukroti svoje strasti, da se ograniči, da se ukroti treći čovjek čije srce vezano za mešćit kad izađe iz njeg sve dok se u njeg opet ne vrati zašto? zato što je isto tako sputuo svoje strasti čovjek čije je srce danas vezano za mešćit pored igrališta, terena, izletišta a? teferića, mevluda pored svega njegovo srce za mesčit vezano, za mesčit. Što? Zato što je savladao sve te svoje strasti. Sve je obuzdo se, dakle, totalno, totalno se obuzdo. Četvrto, dva čovjeka koji se vole ima Allaha, kad se sastanu i kad se rastanu. Raziđu se na tome. Vole se samo ime Allaha. Ko se danas voli u ime Allaha? Čak i onda kad ti se najviše učini Valla ovog čovjeka volim u ime Allaha Ni za što Nikakve koristi od njega ne očekujem Istom šeitan dođe pa ti šapne Mogu si Kad ti je tako dobar ahbab Nek ti ovo Nek ti ono Nešto od unjaličkih usluga I stvari da ti uradi Hoće šeitan da obatali tu ljubav U ime Allaha subhanahu wa ta'ala Zatim Peto čovjek koji u samoći spomene Allaha subhanahu wa ta'ala pa mu oči zasuze zbog čega to? zbog toga što je njegovo srce sa svim ozdravilo od bolesti strasti strast je bolest strast je bolest njegovo srce je toliko zdravo i otarašeno od tih strasti da teži Allah subhanahu wa ta'ala toliko teži i toliko se uzdigo da zaplače da zasuzi se sjeti i spomene Allah subhanahu wa ta'ala kad je sa kad je sa kad je sa dakle iz druge strane vidjet ćemo danas kažu kad se istraži uzroci bolesti većina bolesti šta kažu doktori osnova im je psihologija je li tako uzroci bolesti u većini slučajeva su psihološke naravi, jel tako? Oni kažu psihološke. Šta mi kažemo? Srce. Oboljelo srce. Od čega je oboljelo? Od strasti. Većina bolesti dolazi, ne dolazi ni zbog čeg drugog, nego zbog pretjeranog udovoljavanja strastima i trčanje i trčanja za strastima. I trčanja za strastima. Mladić se objesio što plaho volio neku djevojku šta je to strast koju je udovoljavao i za kojom je trču i koja ga je glavi koštala koja ga je glavi koštala i ne samo što je ga glavi koštala nego ga vjeri koštala nego ga vjeri koštala dakle ne treba puno primjera navoditi ne treba puno primjera navoditi da bude jasno da je strast očita bolest očita bolest zato onaj ko ozdravi kad spomene Allah subhanahu wa ta'ala sam njegove oko zasuzi. Zatim čovjek koja, koga je ugledna i lijepa žena zovnula, to ne treba uopšte objašnjavati. On joj odgovorio, ja se bojim Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, sjetio je se Allaha pred, pred strašću koja je bila pred njegovim očima i na dohvat ruke. Zatim, čovjek koji daje sadaku. Tajno i javno tako da ne zna njegova lijeva šta daje desna što to radi što tako dijeli samo zbog toga što je se obuzdu što je savladao svoje strasti savladao svoju škrtost daje prednost svim drugim ljudima u donjaličkim strastima nad sobom svima drugim bi udovoljio njihovu potrebu prije nego prije nego sebi možemo lahko sebe testirati kroz ovih sedam kategorije ima li šanse ima li šanse da se primaknemo makar jednoj od ovih od ovih sedam kategorije zato za kraj za kraj dakle Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas da udjeljujemo i javno i tajno napominjem ono što smo napominjali i na hutbi da pored ovih projekata socijalne službe da se pored toga mi ne zadovoljavamo ni to, ali da se pored toga zaista vodi računa o onima koji su potrebni, da se razmišlja o drugim ljudima i ne samo u tom materialnom smislu davanja i sadake, nego da se razmišlja i o drugim ljudima, da ih se sjetimo u dovama, koliko se i kad smo se nekoga poimenično sjetili u dovi i dobili za njega i tako dalje. Nema tog pravog, nema tog pravog bratstva i prave brige za za druge ljude. Volim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas zaštiti od rija'a, pretvaranja i nifaka, licimjerja i od širka. Volim ga subhanahu wa ta'ala da nas zaštiti od svakog lošeg ahlaka i morala. I molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih kojima će koristiti Kur'an i kojima će svjedočiti na sudnjem danu, a neće biti svjedokom protiv njih. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه أيها المؤمنون إنه هو الغفور الرحيم